eta gurekin zira Jean-Claude Iriart, egunon zuri? Bai, egunon, no. Bon, beruan beroko jardukitzea bildu dugu barda, gaua pasatu da, beraz, eh, jardukitze bera pentsatzeko da? Jardukitze bera, ba, begia, asiginen araik, dela, dela, dela, dela, urte bat, eh? ez ginoen, gure helbura bakarra zen, uh, zinez gure bosa entzunaraztia, plazaratzia inahalagura, eh, eh? proiektu, proiektu baten montatzea eta hori hotezlen eh, aintzinen aurkestia. Bon, ige da hor, uh, bon, lehen zondeo batek uh, eman zaukun zarri uh, eta postura batean hor eguneko behatzirekin, hor uh, emaitza hori uh, naiz eta zondeo batzena uh, gainditua izan da lehen utziuriana eta gero hortik landa bizten dena behar izan dugu gure postura mm, gure postura finkatu bigarrin eh, itzuriari buruz mana debate hori asia intzin gure, gure artean eh, bon, zinez hartu dugu ere denbora eh, ala, bizitzen ginoen mementoa ere gozatzeko eh, zenta izan dira mila eta sei un uh, pasa, bai honan, eh, egin daukutena gure programari buruz, eta eta hori ez zen bat ere aintzinitik egina, eta hortaz eh, biztan dena biziki konten ginen. Bilzar nagusia egin duzue behar da, beraz, biernitzurirako itzurirako zer duzue? Bai, orduan, be, gure, baginituan lau pundu nagusi guk, eh? kampainan mm, kampaina, uh, eh, gaindi hor eh, plazaratu duguna, gure ezkerreko postura, mm, Baiona hiri nagusi bezala eskora egi mailan, Eriko etxeko akzioa zinez a, transizio energetiko horretan a, eta laugarren baginoen laugarren puntu bat, hein, demokrazi parte hartzailea, beste hainitzek ere eh, plazaratu dutena hor kampaino horretan, eta hori dugu bizi araziatzo erran ezake. Hein, zenta guretzat demokrazi parte hartzailea, etzen bakarrik, hain eh, txinean ezartzen ginoen intentzionai bat, edo edo beste entzat proposatzen ginoen eh, perspektiba bat, mana nahi izan dugu ere zinez gure artean bizitu, eta antolatu ginen modu berizi batean, eh, bai honan bibina eta malau da elkarte bat, anfet, bat dira egun eta ugoi uh, eh, bazkide elkarte horretan, uh, bazkide horien nombria gainditu, efen, obetuz joan da, uh, Hala, kampainian, kampainian haintzinatzen eta hor atzo nuen, uh, eh, hamar parte hartzaile biltzak nagusi horretan, eta horietan han izende, kampainan parte hartu zutenak, en fet, eta ala, bildu gira, baginituan hiru posibilitate, batzen akordio baten egitea eti garraikin, bestia zen akordio bat egitea etxetorekin, eta hirugarrena zen mantenitzia. ordean, izan dira defensa, hiru postura horiek izan dituzte defentsatzaileak gure artean, ordean argumentuak ere, ala, uh, elkartu ditugu, eta gero giro fangol laso batian, uh, gero boz bat egin dugu, eta hor uh, aski uh, boz gienek ordean uh, parte hartu dute edo uh, engaiatu dira hor mantenitzaren alde, eta hori izan da beraz, uh, uh egunetik uh, igande arte, alor biziaraziko bizia dugun esenario hor, den kampaina segitzen dugu, eta entxatuko gira ono zazpi egunez gure boza plazaratzea eta ina alaz orduan uh, lehen itzurian ik, ikukan emaitza hori ono, ono gainditzea. Ez zute zen aliantza bat eh, onartuz, ez duzu hori onartu, eh? bakarrik sistema entziste, bat eh, onartuz, ez zute zen parada, behar bada eskertiar eta bertzale gehiago izaiteko erriko kontseiluan? Orduan, elementuak nek elitake uh, minuta batez, ola, labur biltzia batzu eta besten argumentuak, pentsatzen dut hor denek eh, argumentu guztiak hor uh, eh, nargarriak zirera, eh, zenta uh, proiektu bat partekatzen ginuen, eta ala ere hor uh, taktikoki eran ezake, eh, bat abisu desberdinak gero bigarren itzuriari buruz. Uh, normal, normal zen bezala, ez pa bai ginoen aintzinitik ezari, ze eginen ginuen bigarren itzorian. Ordean, bon, ba, hola, bakotxa bere, bere, bere funtz politikoarekin, bere historiarekin, bere lehentasunekin, be, bere agertu du bere postura, eta oroa hori hori da ateratu dena, ordean, eta hori da guai ementikarat uh, eh, zinez uh, eh, eh, biziareziko duguna azken egun arte. Serge Nugesen botxak, bosak, beraz, frondegozen bozak, seka joan entziste? Hor bat bilkura bat goizuntan uh, frondo goziko Hala, ez dakit, eh, mintzatzen gire mementoan, ez dakit, eiek ere, bon, biltzokoak ziren atzo, ez dakit, ze, ze erabaki duten, zerbait erabaki barima dute. Hora, askifite jakinen dugu, eh, eta guk hasteko ikertzeko ditugun posibilitatetan, uh, izanen da, esenario bat, nun ere, biztan dena, biltzen girena, eh, fronde gozeko zerrendakidekin, Eta hori, hala, goizuntan, ikusiko dugu. Jean-Claude Riart, beraz eh, horretara dugu, eh? beraz euneko eh, amara pasadu zuela, bai honan haute eskundetan malau burua zirela, eskertuko zaitugu goizuntan gurekin izanik. Minesker? esker, zuri. Pasto egunon.